bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله rasululloh sollallohu alayhi vasallam milodiy yilning 570 yilida fil yilida makka mukarramada tavallud topdilar va 40 yoshlarida payg'ambarlik vazifasini alloh subhanahu va taolo tomonidan qabul qildilar va 13 yil makkada da'vat qildilar va 13 yildan keyin Madinaga hijrat qildilar. Va 10 yil mobaynida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinada turib jihod qildilar. Makka fath bo'ldi. rum Fors, butun yer yuzidagi katta imperatorlarni yer yuzida hukmron bo'lib turgan da'vogarlarni dinga da'vat qildilar va ularga qarshi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jihod qildilar. biz bu tarixini qisqagina o'rganib o'tyapmiz chunki bu bizni tariximiz musulmonlarning tarixi bizni peshvoyimiz bizni rahbarimiz muhammadu rasululloh sollallohu alayhi vasallam alloh subhanahu va taolo marhamat qildiki qul in kuntum qul in kuntum yuhibbukumulloh va yaghfir dhunubakum vallohu ghafurur rahim ayting ey muhammad alayhissalom agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsalaringiz menga ittibo qilinglar, menga ergashinglar. Qavlingni bilan, amalingni bilan, so'zingni bilan, amalingni bilan ergashinglar, ittibo qilinglar. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va sizlarning gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh taolo G'afur, Rahim bo'lgan zotdir deb Alloh taolo marhamat qildi. Ya'ni Allohning muhabbati, Allohning roziligi har bir mo'min kishi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirishlik bilan u zotga ergashishlik bilan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vadoda aytdilar, "Men sizlarga ikki narsa qoldiryapman" dedilar. Bittasi Allohning kalomi, ikkinchisi uni Rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamni so'zlari va amallari, ya'ni sunnatlari. Shuni agar mahkam ishlasanglar, hayotdagi imtihonda adashib ketmaysizlar dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, biz agar jannatga kirishni xohlasak, hayot imtihonidan najot topishlikni istasak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'ygan qadam izlariga qadam qo'yib boramiz. Shunda najot topamiz. Bo'lmasa najot yo'q. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hayoti bizni hayotimiz bo'lishi kerak. shaxsiy hayotimiz, ijtimoiy hayotimiz, siyosiy hayotimiz, iqtisodiy hayotimiz, askariy hayotimiz hammasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotiga muvofiq bo'lishi kerak. Shunda jannatga kiramiz. Bo'lmasam jannatga kirmaymiz. Bo'lmasam jannatga kirmaymiz. Aytib o'tdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 13 yil Makka da'vat qildilar. 10 yil Madina munawvarada o'zlari amalan jihod qildilar yahudiylarga qarshi mushriklarga qarshi munofiqlarga qarshi rasululloh alayhi vasallam jihod qildilar demak bu bizni dinimiz bu bu bizni yo'limiz biz bu haqiqatni yaxshi bilishimiz kerak birodarlar biz kimni ummatimiz muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatimiz bizni millatimiz ibrohim alayhissalom millati biz o'zbek bo'lish tojik bo'lish pashtun bo'lish bilan najot topmaymiz biz ibrohim alayhissalomni millatlarida hanif bo'lgan din muhammad rasululloh sallamga ummat bo'lishlik bilan biz najot topamiz boshqa najot biz uchun yo'q birodarlar Hop, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yer yuziga payg'ambar bo'lib kelgan vaqtida Ana arsalnaka illa rahmatan lil alamin" sizni biz Muhammad alayhissalom butun olamlarga rahmat qilib yubordik. Rasululloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahmat bo'lib kelgan vaqtida yer yuzi mukammal zulmga to'lgan edi. Kufrga to'lgan edi, shirkka to'lgan edi, fasodga to'lgan edi. Butun yer yuzida o'rmon qonuni bor edi, hayvonot qonuni, darrandalar, vahshiylar qonuni bor edi. Ya'ni darrandalar o'rtasida qonun shuki kim zo'ravor bo'lsa zaifni yeb nima bo'ladi yashaydi mana shu qonun bordi boshqa qonun yo'q edi din yo'q edi chunki dinlar hammasi buzilgan yahudiylar o'zini dinini buzgan edi nasorolar dinini buzgan edi majusiylarku o'tga sig'inadi yer yuzi zulmatga to'lgan edi fasodga to'lgan edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima mana shu zulmni qarshisiga Alloh subhanahu va taolo tomonidan rahmat qilib yuborildi. U kishi tanho o'zi edi. Bitta payg'ambar. Yer yuzida boshqa hech kim yo'q edi. U kishiga birinchi bo'lib ayollari tul Kubro radhiyallohu anha iymon keltirdi. Abu Bakr iymon keltirdi, Ali iymon keltirdi. Ya'ni Makka da da'vat mana shu bir kishidan boshlandi. Va mana bu da'vat bilan ana bugungi kunda yer yuzida 1400 yildan o'tgan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam da'vatlar hayot. Butun yer yuzida musulmon bor. Lekin bu bir kishidan boshlangan. Bir kishi edi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Lekin Allohning vahiysini, Allohning buyrug'ini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bajardi. Ya'ni biz mana bu yo'lga dinga xizmat qilishga chiqqan bo'lsak, bitta narsani bilishimiz kerak. Bu dinni egasi Alloh. Alloh nozil qilgan bu dinni. Bu dinga xizmat qiladiganlarga Alloh yordam beradi. Muhammad alayhissalom yordam berdi. Alloh subhanahu va taolo marhamat qildiki, fasayakfikahumulloh. Ey Muhammad alayhissalom, sizga dushmanlaringizni muqobilida qarshisida Allohni o'zi kifoya qiladi. Allohni o'zi kifoya qiladi. Aleyhissallahu bikafin abdehu Allah Teala merhamet kılar. Allah o'zini bandasiga kifoya qilmaydimdi. Bala kifoya qiladi. Ya'ni yeryüzü yuzi hammasi Rum bor, Fars bor, Yahudiler bor, Mekke müşrikler bor. bütün yeryüzü yuzi kufr. Rasululloh sallam o'zi tanho. Shu tanholikdan boshlandi din davri. Va butun yer yuziga qandayki zulm adolat o'rnadi tavhid o'rnadi mushrik shirk yo'qoldi la ilaha illalloh hokim bo'ldi chunki bu mulk Allohning mulki yer Allohniki osmon Allohniki bu haqiqatni hamma biladi lekin rasululloh sallam kelgan vaqtida bu mulk taqsimlab olingandi bu rumni yeri bu forsni yeri Bu Yahudilarning yeri yerlar mulk taqsim bo'lgan edi. Va bu mulkda mana shu kofirlarning hukmi joriy bulardı. Bu zulm idi bu. Mulk Allohniki bo'lsa, hukm ham buluş bo'lish kerak edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo mana bu hükmünü joriy qilishlik uchun Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatlarini Alloh taolo tanlab oldi. O'tgan ummatlarni Alloh subhanahu va taolo payg'ambar yuborardi. Agar itoat qilmasa, iymon keltirmasa ular halok qilardi. Nuh alayhisalom qavmi, Ad bo'lsin, Samud bo'lsin, qancha-qancha qavmlar kelgan bo'lsa, bularni hammasini Alloh taolo o'zi tarafidan yo zilzila bilan, yo samoviy azoblar bilan azoblab nima qilardi? Butun yer yuzidagi fasodni Alloh taolo o'zi o'zi tarafidan ilohiy samoviy kuch bilan mag'lub qilardi. Va lekin Musa alayhisalomga Tavrat nozil bo'ldi. Musa alayhisalom ummatlardan keyin jihad farz bo'ldi. Ungacha jihad farz bo'lgan emas. Alloh subhanahu va taolo o'zini dushmanlarini o'zini do'stlarini qo'li bilan mag'lub qilishni iroda qildi. Allohning do'stlari kim? Allohu valiyullazina amanu. Allohning do'stlari mu'minlar. Alloh subhanahu va taolo mana shu jihodni farz qilishlik va nima qildi? O'zini dushmanlarini do'stlarini qo'li bilan qatl qilishlikni, do'stlarini qo'li bilan rasvo qilishni Alloh taolo iroda qildi. Ana undan keyin ana Iso alayhisalomga tushgan, undan keyin Muhammad rasululloh sallamga tushgan shariatda bu jihad ibodati bilan yer yuzidagi Allohning dushmanlarini Alloh subhanahu va taolo mag'lub qildi. Demak, mana bu zulmga, mana bu kufrga, mana bu shirkka qarshi Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalom ummatlarini tanladi. Arablar Jaziratul Arabda Rasululloh sallam kelmasdan oldin eng past millat edi. Eng qoloq millat edi. Rumliklar, forsliklar bu arablarni umuman nazarga ilmasdi. Lekin Alloh subhanahu va taolo ularni islom bilan aziz qildi. Mana bu past sanalgan, zalil sanalgan millat butun yer yuziga islom g'olib qildi. Bular Forsga o'tib ketayotgan vaqtida daryoni ustidan yurib o'tib ketdi. U tarafta turgan Fors askarlari bularni ko'rib, devlar keldi, devlar keldi deb qochdi. Butun yer yuziga Rum, Fors, butun jaziratul Arabga islomni bular tatbiq qildi. yer yuziga 1300 yil mana shu Qur'on hokim bo'ldi. Qur'on hokim bo'ldi. Lekin 100 yil bo'lyaptiki, endi yer yuzida yana Qur'on hokim emas. Bugun yer yuzida hech qayerda Qur'on hokim emas. To'g'ri? Hech qayerda. Bir Afg'onistonda bir necha yil hukmron bo'ldi, uni ham mag'lub qildi. Uni ham suqut berdi. Nimaga? Kofirlar doimiy ravishda mana bu haq da'vatni dushmani hisoblanadi. Qop bugun biz siz shu kufrga zulmga qarshi turamiz. Shu kufr zulmga qarshi turamiz. Nimaga? Alloh taolo amr qilgan. Alloh taolo amr qilgan. Faqatiluhum hatta la takuna fitna va yakuna ad-din kulluhu lillah. Kofirlar bilan qital qilinglar, jihad qilinglar, kofirlarni o'ldiringlar, toyinki yer yuzida fitna qolamincha fitna nima shirk zulm fasod kufr bu yo'q bugungacha sizlar yer yuzida jihod qilinglar va hamma dinlar Allohga xos bugunga qadar sizlar yer yuzida jang qilinglar demak buni Alloh buyurgan mana bu zulmga mana bu kufrga biz turishimiz shart ixtiyoriy emasmiz bunga Faqat buning uchun sahobalarni singari biz ham hayotimizni bag'ishlashimiz kerak. Hayotimizni vaqf qilishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilgan vaqtlarda 140 ming sahoba bor edi. Hozir Jaziratul Arabda 23 ming sahobani qabri bor. 140 ming sahoba, 23 ming sahobani qabri bor xolos. 117 ming sahobani qabri yer yuziga sochilib ketgan. Bular jaziradan chiqqan, orqaga qaytmagan. Pokistonga kelgan, Afg'onistonga kelgan, Buxoroga borgan, to Chingacha borgan, Xitoygacha borgan. Nimaga? Ular dinga mukammal xizmat qilgan. Alloh subhanahu va taolo aytadi: Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin. Aytin ey Muhammed aleyhisselam meni namazım ve meni nusuklarım ve menin hayatım ve mamatım Rabbil alemin için hasdır. Yani bu ümmetin vazifesi ziraatmez. Bu ümmetin vazifesi ticaretmez. bu ummatni vazifasi kofirlarni fabrikasiga borib ishlash emas. Bu ummatni vazifasi nima edi? Bashariyatni, mahluqni mahluqqa bo'lgan ibodatdan xoliqqa bo'lgan ibodatga olib chiqishlik. Yer yuziga Robbisini hokimiyatini o'rnatishlik. Mana bu bu ummatning vazifasi. Bu mas'uliyatni sahobalar yaxshi his qildi. Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu Rasululloh sallam avval Madinaga kelganda shu kishinikiga tushdilar. 93 yoshlarida Konstantiniyaga ketayotgan lashkarga Rasululloh sallam vafatlerden so'ng bu kishi men chiqaman dedilar. Shunda farzallar ayeti "Otajon siz karıp qoldingiz, kasal bo'lsangiz, siz hamma g'azvalarda iştirak qilgansiz. Siz qolavering, siz üzürlüksiz, ma'zursiz siz." siz. u kishi aytdilarki infiru xifafan va siqola deyapti alloh taolo Allohning yo'lida qari bo'lsanglar ham yosh bo'lsanglar boy bo'lsanglar ham kambag'al bo'lsanglar ham Allohning yo'lida chiqinglar deyapti men bu chaqiriqqa ijobat qilmasdan Allohning oldida nima deb javob beraman u kishi chiqdi Konstantinaga bordi o'sha yerda vafot topdi o'sha yerga dafn bo'ldi madinaga dafn bo'lmadi madinada nima bor Rasululloh sallam qabrlari bor. Madinada Abu Bakr qabri bor, Umarning qabri bor, Usmonning qabri bor. Hamma sahobalarni Uhud g'azvasining shahidlari o'sha yerda. O'sha yer tarqilishdi. Nimaga? Dinni yetkazishlik vazifasi muhim edi. U Makka Madinadan bu muhimroq edi. Men bordim, Abayi bilan Ansoriyni Istanbulda ziyorat qildim Turkiyada qabrlarini. Aytdim, "Ya Abu Abu Ayyub al Sizga nima bu yerda Istanbulda yotibsiz? O'sha Madinada dafn bo'lsangiz bo'lasizmi? Madina bilan Istanbul o'rta juda ham katta masofa. Ya'ni men bu tarixni aytayapman birodarlar, bu islomning holati qachon o'zgaradi? Avvalni nima o'zgartirgan bo'lsa, keyinni ham shuna narsa o'zgartiradi. Avvali nima bo'ldi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning habibi bu kishi o'zini qonini to'kdi buyurgan rasululloh sallam allohni yo'lida dinni oliy qilaman deb uhud g'azvasida da bo'ldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam amakilari shahid bo'ldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam qattiq zahmiy bo'lib qonlari oqdi mana bu holat ummatga qaytish kerak Ummatam kanunu qonuni berish kerak Ya'ni bu aqidani o'rgatishlik uchun Rasululloh sallam qon to'kdi. U Allohning habibi. Sayyidul mursalin payg'ambarlarning afzali, xayr xalqillah, Allohning yer yuzidagi eng yaxshi bandasi shu kishi. Va lekin shu kishini qoni to'kildi. Eng yaxshi bu kishining sahobalari shahid bo'ldi. Zahmi bo'ldi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan afzalmasmiz yoki afzalmizmi? Afzalmasmiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri hayrul kurun karni sümmellezine yelunam sümmellezine yelunam. En yaxshi zamonim meni zamonam dedilar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler şehit bo'ldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler zahmi buldu. Biz ulardan afzalmizmi? Abzalmaz emasmiz. Demek bizi konumuz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan afzal Bizi hayotimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan afzal Modomiki shunaqa ekan, biz ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam singari qonimizni bu yerga to'kishimiz kerak. Hayotimizni bag'ishlashimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan uy qoldimi? Qasr qoldimi? Qolmadi. Nima qoldi? Din qoldi. Ya'ni biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam singani yashashimiz kerak. O'sha kishini singan o'zimizni qurbon qilishimiz kerak. Shundagina dunyo oxiratni baxt saodatiga yetadi. Bo'lmasa baxt saodat biz uchun yo'q bo'ladi. Lekin bir haqiqatni esdan chiqarmayman. Bu yo'lga Alloh taolo har kimni hidoyat qilmaydi. Har kimni hidoyat qilmaydi. Lekin bu yo'lda hidoyat qilgandan keyin hamma bardavom bo'lmaydi, istiqomat qilmaydi. Bu ham bor. Bir kishi bir kunlik mujohid. Bir kishi bir haftalik mujohid. Bir kishi bir oylik mujohid. Bir kishi bir yillik mujohid. Bir kishi bir umrlik mujohid. Umrini oxirigacha Abu Ayyub al-Ansoriy sigarin 93 ga kirganda ham jihad qiladi u. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxirgi g'azvalari Tabuk g'azvasi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqqan vaqtlarda 62 ga kirgandilar. Mo'ysafet kishi edi u kishi. Oxirgi g'azvalar. Oxirgi hayotigacha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mujohid edi. Shuning uchun ham mana bu söyleşin Allohdan so'rashimiz kerakki, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب buyur birodarlar birinchi hidoyat bu katta ne'mat bu yo'lda istiqomat qilishlik boshqa ne'mat birodarlar bu hammaga nasib qilmaydi katta katta rahbarlar keldi sayyof, robboni falon falon falon falon ha mujohidlar keldi Jihad qildi oxiri ham kofirlar bilan birga o'lib ketdi Chunki bu yo'l pokiza yo'l. Bu yo'lda Muhammad alayhisalom o'tgan. Bu yo'lga niyat pokiza bo'lmasa, niyat xolis bo'lmasa, qavl, amal pokiza bo'lmasa, bu yo'l bizni chiqarib tashlaydi. Pok yo'lga pokiza insonlar turadi. Liyamizallohul xabisa minat tayyib. Alloh taolay aytayaptiki, nopoklarni poklarni safidan biz tozalayveramiz deydi. qalbir qilaveramiz deydi. Nopoklar bu yo'lda qolmaydi. Nopokni chiqarib tashaveradi. Şey Shuning uchun Alloh taoladan so'rashimiz ki ya muqallibal qulub fabbit kalbi ala dinik. Ey Allah, meni qalbimni diningga sabit qadam qiling. Lekin birodarlar, bugun katta tufon, kufr tufoni. Salibiylar, Yahud ve Nasara, Bu katta tufonga birodarlar rijollar turib beradi. rijollar turib beradi. Mana shuncha yil biz ko'rdik tajribada va tajribadan oldin bizni aqidamiz shu edi. Alloh yordam bergan shaxsni, toifani hech kim mag'lub qila olmaydi. In yansurkumulloh fala g'oliba lakum. Agar sizlarga Allohning nusrati kelsa, sizlarni hech kim mag'lub qila olmaydi. Biz ko'rdik aynal yaqin. Afg'onistonga yahudiylar, nasoralar, majusiylar, kommunistlar bedinlar, munofiqlar, murtadlar hammasi yopirilib keldi. Şaykan g'azvasida biz kurduk. Biz ozchilik edik. Butun dunyo keldi. Allohning askarlari g'olib bo'ldi. Mana bu Pakistan'da bir yil uçtuk. Pokiston atom bombasi bormi? 70 ming lashkar keldi bizni yo'q kılıçlı uchun. Biz bir yil oldin bu yerdan chiqargandik. Bir yil aldım. bir yildan keyin biz bu yerga izzat bilan qaytib keldik kofirlar o'ylagandiki endi biz 70 ming lashkar bilan bularni biz yo'q qilib tashlaymiz degan hammasini qatl qilib tashlaymiz degan va ba'zi bir iymoni zaif musulmonlar ham shunaqa fikr qilgan ba'zi bir iymoni zaif musulmonlar ham fikr qildiki endi bular pokiston yo'q qiladi degan va lekin yuhyi va yumit Alloh Yuhyi ve yumit. Hayotni bergan Alloh, hayotni oladigan Alloh. Buni mana bugun ameli ko'rib turibmiz. Amaliy ko'rib turibmiz. Ki Alloh g'olib. Alloh g'olib. Alloh mag'lub emas. Menga shu yerdan chiqityapgan vaqtimda bir kishi, bir mavlaviy kishi menga nasihat qildi. Qori sahib dedi, agar sen yashashni istasang, Pokiston bilan do'stlik qilasan. Dinga xizmat qilaman desang, Pokiston bilan do'stlik qilasan. Bo'lmasam sen va sen bilan birga bo'lganlar hammasi halol bo'lib ketadi. Bu aqida bu. Bu but, bu tog'ut bu. Bu la ilaha ki shirk keltirishlik bu. Ya'ni Pokiston ham iloh. Unga sen iymon keltirasang, unga sajda qilasan, unga itoat qilasan, sen yashaysan, bo'lmasang yashamaysan. Bu mushriklik bu. Butun mulk Allohniki. Biz Allohning bandalarimiz. Hozir mintaqada, mana shu biz turgan mintaqada dushman juda ham yaqin. Dushman juda ham yaqin. Ko'rsalar bor. Dushmanning qalbida qo'rquv bor. Bizning qalbimizda xotirjamlik bor. Shunaqami? Bu Allohning nusrati bu. Bu Allohning yordami bu. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Nusirtu bir-ru'bi masirata shahr." Men bir oylik masofadan turib dushmanlarning qalbiga qo'rquv solishlik bilan nusratlandim dedilar. O'zgarish paydo bo'lsa, Endi baraks bo'ladi. Kofirlar xotirjam bo'ladi, biz qo'rqib qolamiz. Bu Allohning yordami bizga birodarlar. Bu ne'mat bu. Ne'mat berilgan qavm, ne'mat berilgan ummat agar shukrona qilmasa, endi azob keladi Wa Wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid. agar meni ne'matlarimga shukrona qilsanglar, men u ne'matlarimni ziyoda qilib beraman. Agar men bergan ne'matlarga kufrona ne'mat qilsanglar, meni azobim qattiqdir deyapti Alloh Ne'mat beradi Alloh taolo, g'alaba beradi. Shunda shukrona qilmasa Alloh taolo ularni rasvo qilib turib, ularni ustiga kofirlarni g'olib qildi. Alloh taolo aytayaptiki, sizlar eng yaxshi ummatsizlar dedi. Kuntum hayra ummatin ukhrijat lin-nas. Alloh taolo aytayapti, sizlar insonlar uchun chiqarilgan eng yaxshi xayr ummat bo'ldinglar. Muhammad alayhisalom ummat bo'ldinglar. Sizga Qur'on nozil qilindi. Qiyomat kuni sizlar boshqa ummatlarga guvohlikka o'tasizlar. Shu hammasi ne'mat edi. Bu ne'matga bu ummat shukr qilmadi. Alloh taolo bu ummatni ustiga yahudiyni g'olib qildi. Nasoro g'olib bo'ldi, kommunist, bedin, munofiqlar g'olib keldi. shukrona qilinmadi. Shuning uchun birodarlar bu ne'mat. Men buni eslatib qo'yaman sizlarga. Bu Allohning g'alabasi bu. Hozir aytganman biz xotirjam o'tiribmiz, majlis qilib, sizlar bilan ko'rishib, choy ichib, xotirjam uxlaymiz. Dushman eshigimiz tagiga keladi. Ko'zini Alloh taolo ko'r qilib qo'yadi, chiqib ketamiz uni Alloh. Va ja'alna min bayni aydihim sadda وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Bu Rasulullah sallam Makkadan chiqayotgan vaqtdagi ayet bu. Rasulullah sallam çıktılar, düşmanların içinden çık chiqdilar, dushmanlarning ichidan chiqib ketdilar. Bizning hayotimizda ham shu narsa bo'lyapti, to'g'rimi? Dushman orasidan chiqib ketyapmizmi? Shu ne'matmi yoki ne'mat emasmi? Shu ne'mat bo'lsa indi bunga shukrona kılıç gerek. Bunga sacda kılıç gerek. Bunda Allah'ı yığılaş gerek. Ya Allah, Muhammed Aleyhisselam'ı çünki büyük nimeti vergenin mengen bir. Bunun için Allah'a itaat kılış gerek. Bunun için Resulullah sallallahu itaat kılış gerek. Bunun için şeriat ne? hükmünü ne kılışımız gerek? Yeryüzüge tatbik kılışımız gerek. Bu kanunu berişimiz gerek. Bu bizdeki kanunu Rabbimizi yolunda tukuşumuz gerek. Mana bu nimetlerin birodarlar yodimizdan chiqarmaydi. Ko'p ne'mat berdi Alloh taolo. Ko'rdingmi ko'zinglar bilan, aynal yaqin bilan ko'rdingmi? Sizlar bilan bizning qo'limizda kalashnikov, dushmanni qo'lida hamma narsasi bor. Atom bombasi bor, tanklari bor, tayyoralari bor. U dushman bizdan qo'rqsadi. U dushman bizni nomimizni eshitsa qo'rqadi. Hozir bu uyga sansor aytib beryapti. Bitta katta karnel aytar ekan, Hindiston bilan bo'lgan jangda men har kuni bir pora bir pora Qur'on o'qirdim qo'qqanimdan. Vaziriston kelganda har kuni ikki pora ikki pora Qur'on o'qiyman. Ki hozir ustimga raketa kelib tushadi. Allohning yordam birodar. Shuning uchun bu ne'matlarga shukr qilish kerak. Va xotirjam bo'ling, Alloh biz bilan. Agar biz Alloh bilan birga bo'lsak, Alloh biz bilan. bizni niyatimiz buzilmasa, biz bilan Robbimiz o'rtasi buzilmasa, Allohning yordamimiz bilan birga. Lekin bizni niyatimiz buzilsa, Alloh bizga muhtoj emas, Alloh samad. Alloh behojat, bizga hojati yo'q Alloh taolo. Aman jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Kimki jihad qilsa, o'zini nafsi uchun jihad qildi. Alloh muhtoj emas bu jihadga. Qancha qancha millatlar, qavmlar chiqib jihad qilaman deb surib tashladi Alloh taolo. Muhtoj emas Alloh taolo. Ketkizdi o'rniga boshqa qavm olib keldi. Ketkizdi o'rniga boshqa qavm olib keldi. Agar biz ham bu dinga xiyonat qilsak, biz ham ketkizadi Alloh taolo. O'rnimizga yaxshi qavmlarni olib kelib qo'yadi. Bizdan afzal bo'ladi ular. Shuning uchun biz dinga mabodo xizmat qilgan bo'lsa, minnat qilmaylik, birodarlar. allohni minnati bizga. Bizni hidoyat qildi. bizga jihad ne'matini nasib qildi bizga g'alabalarni berdi g'animatlarni berdi ko'rdik ko'zimiz bilan allohning nusratlarini shuning uchun ham meni sizlarga nasihatim shuki biz haqdamiz birodarlar haq yo'lda ketyapmiz shuning uchun qalbimizda xotirjamlik bor va lekin aytib o'tdim bu dinni avvalni nima isloh qilgan bo'lsa, oxirini ham shu narsa isloh qiladi. Bu nima? Allohning yo'lida hayotni bag'ishlashlik, vaqf qilishlik. Mavsumiy musulmon bo'lmaslik. Mana ko'rdik, Afg'onistonda kofirlar keldi. Musulmonlar uyiga tarqab-tarqab ketdi. Kimdir madrasasiga ketdi, kimdir tablig'iga ketdi, kimdir do'koniga ketdi, kimdir E, dinni xizmatini qilish shunaqa bo'ladimi? Dinni xizmatini qilishlik hasharga o'xshab qoldi. Hashar, "Hey, kelinglar bir to'planadi, ozgina xizmat qildi, yana uyiga tarqab ketadi." Yo'q, dinni xizmatini kechasi kunduzi butun hayoti mobaynida qiladi. Dinni himoya qiladi. Shuning uchun birodarlar, biz kelinglar mavsumiy musulmon bo'lmaylik. mavsumi mücahid bo'lmaydi. Mavsumi bilasizlar, mana o'zi bahor gullaydi daraxtlar. Yozda meva soladi. Kuzda meyvesi pishadi. Qishda bargi hammasi to'kiladi. Yeryüzde yuzida musulmonlar shunaqa. Agar sal musulmonlarda izzat bo'lsa, musulmonlar soni ko'p, safi ko'p. Agar musulmonlar sal mazlum bo'lsa, zaif bo'lsa, bir ikkita topiladi. Shuning uchun ham biz mana bu tanlagan yo'limizni haqligiga shakimiz bo'lmaslik kerak. Bu yo'l haq yo'l. Muhammad alayhisalom ko'rsatib bergan yo'l. Agar biz haqiqiy iymon keltirgan bo'lsak, shu yo'lda davom ettirsak, inshaalloh jannatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lamiz. Al-mar'u ma'a man habba. Kim kimni yaxshi ko'rsa hayotda o'sha bilan birga bo'ladi. Muhammad alayhisolamga muhabbat qo'ysak, Firdavs jannatda birga bo'lamiz. Faqat buning uchun ozgina mashaqqat chekishimiz kerak. Ozgina. Ozgina mashaqqat. Bu ko'p emas, ozgina mashaqqat. Biz dan shahid bo'lganlar ham g'alaba qilgan, g'ozi bo'lib qolganlar ham g'alaba qilgan. Bu g'alaba bu. Shahid bo'lishni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orzu qilganlar. Shuning uchun birodarlar sizlarga men eslatmam shu. Bizni katta mas'uliyatimiz bor. Bizning jangimiz tugamadi, tamom bo'lmadi. Bizning jangimiz endi boshlanadi. Bizning jangimiz endi boshlanadi. Bir ikki oy agar dam olgan bo'lsa, shu bilan endi biz otpuskaga chiqdik, endi dam olishimiz kerak emas. Jangimiz endi bo'ladi. Bizni Amerikaliklar bilan ularga iymon keltirgan munofiq murtadlardan ko'p hisob kitobimiz bor. Men men avvalgi ham aytib berdim. Mana shu Argun'da, Argun shu yerga yaqin. Argun'da bir yigit kelgan Arabistondan, shu Argunlik birodarlarni Afg'onistonlik birodar o'sha yerda ishlar ekan, kelgan. Uyda yotsa kechasi darvoza taqillagan. Otasi chiqqan, kelib, o'g'lim tez de tezda ayollar chiqsin bu yerdan. Nimaga dedi desa, Amerikaliklar keldi, kechqurun bizi uyimizda yotadi uchtasi. Ya'ni bizga vazifa berilgan, har bir uyda 3 üçte 3 ta Amerikalik yotadi. Kim bu bola aytdi? Hep yerda onamiz bor, singillarimiz shuncha alakası ular kiradi. Majburimiz o'g'lim. Bu bizga hukumat tomonidan majburiy vazifa. Bular kiradi, kechqurun sharobni ichadi, xohlagan ishini qiladi. xohlagan nomuslarni bulg'aydi keyin bu yigit aytibdi ota men men ularni kutib olaman istiqbol qilaman kalashnikov olibdi chiqibdida uchtasini otib tashlabdi amerikani o'zi ham shahid bo'ldi bugun iroqda butun islom olamida nomuslarimiz shunaqa bulg'anayotgan birodar agar biz ham g'ayrat qilmasak ertaga bizni nomuslarimizdan amerikani quli churiveradi Chunki kufr bitta dersen tushunadi. Zo'rni tushunadi. Iltimos tushunmaydi kofir. Chunki darranda bo'ri vahshiy iltimos tushunmaydi. U shu mustahkam unga tushiladigan musht tushunadi. Shu darrandaga yaxshi zarba bersangiz keyin aqli kredi uni. Bu kofir darranda uni qasrga borib iltimos qilib meni haqqimni ber deyishlik qo'yni burdan haq so'rashlikka o'xshagan narsa birodar qo'y borsa bo'rini oldiga menga haq bersa beradimi bermaydi shata ushlab yeydi uni janubiy amerikada bir eshak bir eshak bir mototsiklchini urib yuboribdi olib borib qamabdi uni eshakni qamabdi Kolomba degan shaharda, mamlakatda. Butun Kolomba xalqi oyoqqa turib muzoharat qilyapti. Nimaga eshakning huquqini oyoq osti qilding? Nimaga eshakni begunoh qamab qo'yding? Kofirni bitta eshagi siz bizdan afzal birodarlar, ular uchun. Kofirni eshagi iti, uni bir mushugi bizdan afzal. Bitta yahudi qatl bo'lsa, butun dunyo turadi oyoqqa. Bitta nasora pop o'ldi mal'un, la'natullohi alayh, butun yer yuzi uni unga sig'in deb fido qildi lekin million million musulmon qatl bo'ladi million million musulmon bandi bo'ladi hech kim so'ramaydi chunki bizni ular mal'un ummat deydi bizni qonimiz kofirni oldida yahud nasorani oldida bitta itni qonichalik arzishimiz yo'q biz nimaga jihodni farq qildi bu ummat shuning uchun aytayapman darranda kofir yaxshigina mush tushunadi qilichchi shamshiri tilini tushunadi boshqasini tushunmaydi mana million million odamlar jamlanadi kofirni parvosiga ham kelmaydi jam bo'ldimi bo'lmadimi lekin 5 ta 10 ta mujohid bir joyga to'plansa butun kofirlar ular atom bombasi bor hammalari bor hammasi qo'rqishni boshlaydi falon joyda jamlandi mana jang bo'ldi falon joyda namaga cihattan korkarlar. Bu cihatta Allah Teala farz kılar. Bu cihatta Allah Teala farz kılar. Şunun için bizi sıfatımız mücahit. Kim mücahit var? Seyyidül Mücahidin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kaidül Mücahidin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O'sha kishiga ergashaylik. O'sha kishidan namuna olaylik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Sizlar uchun Rasululloh sallam hayotida namuna bor, chiroyli namuna bor. O'sha kishidan ibrat olaylik. O'sha kishiga iqtido qilaylik. O'sha kishiga ittibo qilaylik. O'sha kishining so'zlarini gapiraylik. O'sha kishining amalini qilaylik. Shundan najot topamiz. Lekin biz aytib o'tdik. Dinga xizmat qilish bugun ummat boshqacha tushunadi, birodarlar. Kimdir fakat talim tadris bilen meşgul, başka iş bilen işi yok. Madrasenin içinde İslam var. Madrasenin taşkasında İslam yok. Madraseye girseniz, darul ürünle girseniz İslam var. Madraseden darul ürünle taşkara çıksanız İslam yok, kufur. Dokonda kufur, bankta kufur, hukumet kufur, hamaca fahşa, fahşa fasad. Bu İslam var. Yani bir libos bo'lsa, bir libos. Şunu bir kol tarafı bo'lmasa, ikinci tarafı bo'lmasa, kiysa bo'ladimi şunu? Ha? Şunu libos da atasa bo'ladimi? Bo'lmaydi. mükemmel bo'lsa keyin uni libos deyiladi. Bugun musulmonlarning islomi shunaqa. Yarmi yo'q. Kim kiyir? Bu mükemmel kim dedi? Yo'q, bu mükemmel emas bu. Demak biz har narsani mukammal xohlar ekanmiz. Alloh ham o'zini dinini mukammal bizdan qabul qiladi. Alloh taolo aytayaptiki: "Ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa." Musulmonlar dinga mukammal kiringlar. Mukammal musulmon bo'linglar. Masjidda musulmon, do'konda munofiq, siyosatda kofir. Bunaqami? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham namozda imom, ham madrasada mudarris, ham jihatda qo'mondan, ham davlatda rahbari. Iqtisodni o'rgatgan, siyosatni o'rgatgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mukammal rahbar. Shunaqa? Abu Bakr mukammal rahbar. Umar mukammal, Usmon mukammal, Ali mukammal. Bugun qanaqa? Bizning imomimiz faqat masjidda imom. rahbar emas, davlat rahbari emas. Jihad maydonida yo'q. Biz da'vat qilayotgan narsa nima? Mukammal dinga amal qilaylik. To'tta ko'rni oldiga, ko'zi amo kishilar oldiga bir filni olib kelib qo'ygan ekan. Filni bilasizmi desa, bu to'rttasi ham biz onamizdan ko'r tug'ilganmiz, filni bilmaymiz. Mana shu ro'paranada fil turibdi, shuni ushlab bizga menga ta'riflab bering. Bittasi oyog'ini ushlabdi, bittasi dumini ushlabdi, bittasi xartumini ushlabdi, bittasi belidan ushlabdi. So'rabdi, fil nima ekan desa, bittasi aytgan ekan, to'rtta ustun ekan degan. Yog'och to'rtta yog'och ekan. Bittasidan so'ragan ekan, nima ekan desa 1 metr nal ekan suv oladigan. Yana birdan so'ragan ekan nima ekan belar ekan degan. Yana bittasidan nima ekan desa ketmondosta ekan degan ekan. Kim bu odam kulgan ekan? Nima kulasan desa, senni aytgan narsani jamlasa, to'rtta oyog'ini qo'ysa, ustiga belarni qo'yib, oldiga 1 metr ishlangan o'sha nalni qo'ysa, orqasiga ham shu dastani qo'ysa, keyin fil tuzaladi. Musulmonlar shunaqa bittasi dumini ushlab oladi, bittasi oyog'ini ushlab oladi, bittasi xartumini ushlab oladi. Mana shu dinda yuribdi. Yo'q, buni jamlasa mudarris mudarrisligini, tablighi tablig'iligini, mujohid hammasini jamlasa, keyin din bo'ladi. Mukammal din bo'ladi. Bugun bunaqa emas. Lekin bilib qo'yaylik. Bu dinni xizmatiga Alloh taolo bizga muhtoj emas. Biz muhtojmiz. Biz muhtojmiz. ertaga bu qilgan amalimizga biz ajr olamiz yo jannatga kiramiz alloh jannatga qilsin yo do'zax qilib kelamiz alloh muhtoj emas lekin sizlarga meni nasihatim shuki bir umrlik mücahit bo'linglar bir umrlik mujohid Yeryüzü yer yuziga xilofatni o'rnatinglar xilofat bo'lmasa musulmonlar Müslümanların madrasasi masjidi namusu, sharafi hammasi xatarda buralarda. Buxoro bir vaqt islom markazi bo'lgan. Imom Buxoriy o'sha yerdan. Imom Tirmiziy o'sha yerdan. burxoniddin Marg'ilani o'sha yerdan, Abu Lay Samarqandiy o'sha yerdan. Hamma ulamolar, tib, din ulamolari o'sha Ibn Sino, boshqa boshqa. Lekin kufr keldida din markazi kufr markaziga aylandi. Nimaga? G'ururlandi biz din markazimiz. kitoblar yondi, masjidlar buzildi, vayronaga ajraldi, madrasalar ham ulamolarimiz qatlom bo'ldi. Nimaga? Musulmonlar asosiy narsani esdan chiqardi. Dinga fidoilik, qurbonlik bo'lishini esdan chiqardi. Hubbud dunyo va karohatul maut musulmonlarda paydo bo'ldi. Dunyoni yaxshi ko'rdi va nima? Shahidlikni yomon ko'rdi. o'limni yomon ko'rdi shuning uchun birodarlar kelinglar tanlagan yo'limizni davom ettiraylik davom ettiraylik agar biz davom ettirmasak men davom ettirmasam alloh taolo meni o'rnimga boshqasini keltiradi sizlar ham davom ettirmasang alloh lekin bizni hali yo'limiz oldinda safarimiz oldinda birodarlar Ümmet cihat qilsa biz cihat qilishimiz kerak ümmet cihat qilmasa ham Yani, ya'ni hozir bala ne nimaga cihat qilmayapsan desa palonchi cihat qilmayaptiku diye. <coughs> Eğer cihat lazım bo'lsa palonchi qilardi deydi ha demak falonchi namoz o'qimasa sen ham o'qima falonchi ro'za tutmasa sen ham tutma dinga bunaqa amal qilinmaydi falonchilar bu munofiqlar kıladı ki. falonchilar jangga chiqibdi. biz ham chiqaylik g'anima top kelamiz ha odamlar namoz o'qiyotgan ekan biz ham masjidga borib qo'yaylik ulardan ajrab qolmaylik deydi bu munofiqlik bu birinchi amalimiz xolis bo'lsin birodarlar xudo uchun qilaylik alloh uchun qilaylik ikkinchisi rasululloh vasallam sunnatlariga muvofiq bo'lsin shunda qabul bo'ladi lekin bu yo'l mashaqqatli yo'l qiyin yo'l lekin bu yo'lni lazzatini tatigan odam uchun ko'p lazzatli bu yo'l ko'p lazzatli mana yo'limiz davom etadi Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor sovchilar gunlar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.